Na yek yani hêzek var e, be bandorun u gelekî rojavê de mane yek jê ji Iraq e, Iraq e, tabi welatekî zede normal nîn da alî coğrafî de da alî tarîxê û da alî imkanê maddî normal nîn yani hem da alî imkanê xwe maddî coğrafya stratejik de Kendavê de Körfezê و تاریخ خوی بالکش جبوی ve yani her demi var velateki normal ne nebuyi. Adeta merek arbeji bi hazar sala reve biriş hamu cihan erkiri. Merkez buyi, merkeza devlet buyi, merkeza şahristanya buyi. Deme demdireş adeta vak merkeza cihani buyi. Yazi, din, devlet, hukuk, sazi, elem, gelek e, tiştvek ilk nur berketi. Irak netice yani brenge brengeki tamamı e, pişti 1923 ya o taybeti ji pişti 1926 yani ittifak adına vera İngiliz ve e, Türkat çevu vakti devleta <coughs> Irak brengeki resmi e, İngilizler hatıştı. Yani bu bu male İngiliz. İngiliz de Irak'da e, çıkır. Tabi e, Irak e, Jiboy İngiliz'e gelmek lazım bu. Yek petrol de zah bu. De do Jiboy bandora İngiliz'e le kendave yani körbeze Iraklar. Ciber eğer e, Irak dibun kontrol ednebe Irak vak velateki ji cudar cudarı, ji heze cudar cudar vekili bimini e, bu çağı bercevendi İngiliz ait kendabedi yani de yatağı petrol edi, de rezervi petrolü her mezindi cihan edi. Duve deredi, dikevren tehlik. Jiboy de Irak taybet niserdi sekini. Ve hatta Irak e, yani kral, kraliyete Irak'ı İngiliz afkan tayin kir. Zede alakı var halki Irak'ı tunen, ne Irak'ını. Eb ee, Haşimini, Jimalbata Şah Hüseyin'in ee, Ege sale şer cihane yekemin yani 1904'da 1904'da be İngilizler Ali Karbun İngiliz'a vak ödül vak yani jber işbirlikçi vanın e, hükmü van ser Irak'ı dan runuşkandır. <coughs> Davi buna şer cihane duemin yani Hazar nehsudu hicdadı Irak bu sümürga İngiliz. Yani arteşa İngiliz ket Irak. O kraliyet tayin kir. O bi kral e, <coughs> otorita koyaj iktidara koyal Irak'ı da dameşa. Disa İngilizce ile Irak'ı yani İngilizce ot pişirici Amerikal ile Irak'ı brengeki stratejik narinj boy ve Irak her demek kirin vak cikij boy pakte askeri drojelata navinde ve çevik. Mesela bu taybeti isane pişti içi lupenca, hazar nesidu içi lupenca, şere cihane e, duvemin ukçundu. O despekirna şere sar, Amerika host hamu dünyayı tehbin kontrol akwa, dırıya örgüte ekonomi, örgüte askeri. Ciboy ve ittifaka NATO, ittifaka Sento, ittifaka Bagdad işte. Dinavbera işte Pakistan, Irak, Türkiye, İran, host bik yek hezeki asker. Le rojelati e asya siyatuha Yani le, le, le dere cuda cuda dünyaydı. Cıbıygi egementiyahu ku hurt bükü. Aslen gel peşe bela buna Sovyet o komünizme deyni pakti askeri çedir. Pakti askeri yani ittifakın askeri dinav havalbende xod çedir. Irak yek civan kavatan ab. Vak çava Türkiye di NATO de vîrengî xwevgirêda yani diriya Paktê NATO xwevgirêda diriya İttifaka Bagdê xwest Iraqê jî bi şîklî mixwevgirêd. Milliyetçîtiya Ereb di Iraqê dilpêş diket. Ee, fakat heta demekî dirêj nakokiyekî wer ciddî kuîr di navbera milliyetçîtiya Ereb û İngilîza derneket. Çima? Ji ber İngilîza di alî de Ereb kabul dikirin otorite olan kabul dikirin. Netice Neticede ukirin devlet. Fakat İngiliz beraberi kurda her demi olumsuz. Yani her demi brengi ki harabil edinler. Ciberçin, ciber ittifaka ki İngiliz ve Türk'a ha bu. Ortaklı dici kurda kar bikin. Artık İngiliz mafe kurda neyni zaman. Paralel bir Türk'are hemu havuldanin kurda boy azadiye bastırma bikin. یک اف بود دو انگلیس حرکت ملی عربی لدیجی حرکت ملی کردی پیش خست جبر چن جبر برجواندی انگلیزات عالم عربی زده بود جبوی و انگلیزا مثلا برجواندی خو نه حاضر بون که بکرانا قربانا مثلا کردا جبوی و هر دمی دست عرب لدیجی کردار کرد سربی اساسی جی هولدان کرداج بوی آواکرنا دولت اکینه توی ده عراق ده bi ledana İngilizce rubruma bi taybetiji tevgera Şeyh Mahmud Berzenci mina kabe. Dicara Mahmud Berzenci li dije İngilizce şerkiriye ve ev serheldan bi tayare İngilizce hatiye e, tasfiye kir. O Mahmud Berzenci ji hati sürgün kir. Şeyh Mahmud Berzenci. Eveya dinavbera sale bistav sihide peşketi. Disa hareketa berzaniyajı Ag Brayem Mele Mustafa Berzani destpêkirine hereketa Berzaniya jî birengekî xerab ji alî İngilîzade hatiye narin o, şer li dijî wan kirine û heta salê çilû çilî de Berzanî ne çarmanık manik İranı, İranê birevin İranê û e, e, di serdema Cumhuriyeta Mahabad de Haziriye Cumhuriyeta Mahabad de li Demek ki İngiliz dilci kurda xwedî helwestekî olumsuz. O İngiliz damavak wek artêj derketinci, o Irak teslimi hükümete Iraq yani kraliyet û hikûmeta kraliyetê kirin û artêşa xwe ji Iraqê derxistin jî di derbarê statûya Kurda tiştek nişan ned. Yani Kurd vê statû hişt. Behsa mafê wan nekir. Ji bo vê pirsgirêka Kurd her demê li wir eki pirsgirêkekî جدی خدا نشان داد عراق در سال 1957 e, şey 1980'da e, Deheyva Temmuz edi bir darba kir e, ket gündemi darba ki askeri bu subaya kir ev subay ki bu e, Abdülkerim Kasım bu udu kesindidir e, yani tabi subay havale olan habın fakat egi liderdi kirin yani konseya şoreşe hobnav kirin Yekce şey Abdülkerim Kasım bu. Subayeki Sünni bu, Arab bu. Yekce şey Kurd bu. Navi Abdül, Abdülrazak Mecid bu ez bavarım. Yekce şey Şii bu. Nizam Navi Naviçi bu. Yani ve konseyeki. E, çekir bun konseye şureşi. E, darbe de penci ve haftadı. Penci ve haştadı çe bu. Darbe askeri le Irak'ı. o kraliyet hatı helveşandın serek veziri e, serek kraliyeti e, keseki meşhur bi gericitiya xwe bi hevalbendiya xwe bi avare bi ajantiya xwe bi ajantiya xwe İngiliz arı dahat naskirin o pir hakim bu erê kraliyet bu fakat esas e hakim ew bu, navê Nuri Said bu, Nuri Said hem dijminatiya Kurda kiriye hem dijminatiya hemû kese peşketi, di herêmet kiriye tamamen ajanekî İngilîza bû e, revebiriyek pır harab e, bu. Yolsuzi, harabi e, tedhabu. E, Jiboy ve navi rengeki harab her deme derbastı. Hatta Kurdji rengeki harabu ibn avdikin Nuri Said. E, bermayı bir de ez bağırım e, le kadişe cik heyi. Tam ne kadişe ama cik nezik veçi. Eni çikeri vejin. Lüve der kasrek. Kasrek mi ne diti ama ne kasrasıdır kasra nuri sa'id işte. Yani aç bir çak etmeyin. Zaten de bes adam hatiye ev derditi gotiye ev akide gotiye ev cen nuri sa'id bu. Sere gare nari gotiye emici yek sere gare. Zaten sere gare çedkirim derik halas bikin. Hilveşiya. Eee <coughs> Abdülkerim Kasım bir derbake kraliyet avet uşuna ve cumhuriyet ilandır. Tabi e, Dve demede basiji idid Irak'et kardıkır. Basiye Suri kısmak iwan idid Irak'ede e, kardıkırın u hezeki mezin çekir bun. Jiber basi, kovak e devleteke nabin. Yani dibejin en partiya hamu Arabanı jibo evi her der hemu velate Araba kostum partiya bas ava bugün. Fakat zede kabul e, nedid. Li cina da hinek revşen bir milliyetçi velatin cuda cuda hinek girişim kirinç boy partiya bahsedinden kod çebikin fakat zede serkefti ne bu? Jiberg bandora Suriye ha bu de Lübnan'da hinek kar kirin bahsiya fakat bu grani bas, le Suriye ul Irak'e bu bandor. Le Suriye bu iktidar le Irak'e jî bandor Hatta kurucuya bahs Michel Aflak pişti Suri bahs çekir ama nakuki hundurin çevun nema garibul suribuma raviya Irak'ı Irak'a icar bahs örgütlemektir. Ul Irak'ı mirj. Bu bu asli Suri. Harekete Abdülkerim Kasım hareketeki radikal henek taybetmendiye şoreşi dedi hani. Ledici kraliyete keskin, tasfiye kir yani. O لسر اساس آوا کرنا را قانو را قا hareket حرکت کرد علاقه به اسرائیل رو کد کردن زمان اقرالیت علاقه به اسرائیل هبون و پترول إيه، عراقی قسمك جي خط پترول حتى بإسرائيل هب حتى بحيفا او انا قدكر و خست دست دين سر پترول اه و گلك دیتر کرن يعني ايه نو کرن يعني طرز برجواز يابچوك سنفا اورتا خواندوان عسكر yani lidici monarşiye, lidici fevdaliye, lidici vantiştana girişim çebun. U da aynı sale de de mesela Kurdi diye xwast. Gavek ye Bu eve davet kir. Berzani uçağın li surgune bu, li Sovyet e bu. Ev davet kirin gvegere u de mesela Kurdi be münakaşa kirin u be çareser kir. Dve demedi mesela Kurdi çareser ne? Dayetme milliyetçi ya Arab udayetme milliyetçitiya kurd. Bun sersebe bege çareserina nakoki kurd. Oyalama, bebaveri. Jiberçi esas niyete ki var dürüst jali milliyetçitiya Arab ge çareseri ki demokratik jibo mesela kurdi bini tuna. Kerim Abdülkerim Kasım'dı belki hep. Dişahsi hene keseditir cihabu. Fakat taybetmendiye oyalamı betirli peş. Eriyek. Di tevgera kurdidi Nezik bu ne üzerk üzerk üzerkbuin el peşbun. Üzerkbuin jboy çibun. Üzerkbuin aslında jboy ev anlayışı siyasi B alternatif Garibül Kurdistan et hakkında. Yani anlayışı hükümeta merkezi Bagdi, Bagdi, e liberal, e gülgorik radikal, hatta aslaki modern, لسر اساس بلاف کرنا اردا و تنکرنا فودالیزمه اویا جعالی رایدار کرد و تایبتی حرکت برزانی ne kabuldür. kabul bo îvê di astê anlayîştî jî pirs kirê. Eveya bu sersebebê ge tabi şer çe. Şer di şest u yekê dest pê kir. Hezar nehsid û şest û de şer di Kurda û hikûmeta merkezî dê dest pê. ev şer car car hinek agirbez ya jî danûstendinê war çêdibûn fakat bi giştî bê navber di şest û yekê heta hefteyî dewam kir. Yani hatta hazır hazar nesdo hafteyi devam kir. Dve navberet et çi bun? Dve min navberet Irak'ede hükümete Abdülkerim Kasım dibin tehdit ede bu. Abdülkerim Kasım bukha dibin tehdit ede de bu. Hatta careke mesela te suikast kirin. E, konvoyu vi e, le, le dedin. Ege suikast dikici Saddam. Saddam Hüseyin bu uçağı genceki 23 sali bu muhavelet ki kerim Kasım bu kucu bahsi bu tabi. Bahs idi de Irak'da örgütleme olan şey bu. Leda bir birindari kerim Kasım politi fakat Saddam e, Raviya çu Suriye. Yani ne hadgirdin çu Suriye. Pişti ve pişti ve demek ki Kurt sala şestu sisyadin Lidici kerim Kasım darbe derbeçe bu. Ne bahsi ama neziki bahsiya. Bu iktidar. Milliyetçi Arap ê hem dijminê Kurdin hem jî wer Iraq wek devletekî Erebî tenet nas işte ew wek Abdüselam Arif ev kesana ee, Abdülkerim Kasım dicî dikuştin yani hema mahkema ki var serpiya kuştum o derbaki bir şekilde çekirin o gav gav basi icar e, لسر اقتدار خو خورد کرن پشتی demek ki ee, idi kesin tam ne basi ee, nikaribun iş bire brana jboy ve xostin jwan jı xalas bin ee, mesela ev e, Abdüsselam Arif e, carek edici indici mile Basra be helikopter edici wan derana jboy gö denetim ebki yani denetleme ebki o jnifşket alem ki, helikopter var acayip acayip dizi varın و دریا هلیکوپتره و بو انسانه بیک و uç مر عبد عبد السلام عارف بشك يعني قضا بوي كات helikopter خرابو چی بو کسن زاند نتیجه ده به شکلی خوشه خلاص کرن و بحثید عراق ده دشست و حشتاده به الترناتیف بون حق مطایبتی اکیب احمد حسن البکر و صدام حسین و قاف قاف صدام zaten etkili bu kurt bu de, de hükümet edin. Yani erene reis bu fakat yetki hüc reis betir bu. Her tiştuyu idare kır. Hatta demek ki pişri tamamen. Ahmet Hasan Bekir dur hıstu abuha bu reis. Hem bahsi bun hem jin ev ekiba ge juard bejin tekriti. Yani Ahmet Hasan Bekir, Saddam Hasan, ve bu an bir dayı. Evana iktidar da Irak etkisinde. Ne haber Irak e, ne devletek normal. Irak e, Devletek ji alî petrolet zengîn e. Coğrafyekî stratejîk e. Bi bandor <laughs> Irak yek devleta Arab e agib İsrail re ittifaka sekna çenekir. Yani hatan haş. Gerçi an hateki levan edi çedbin de bidizi. Fakat brengeki resmi mesela Navvera Suriye İsrail'de Agribe seyit, nabera Mısır İsrail de deheyit, nabera Ürdün İsrail de deheyit, nabera Lübnan İsrail de deheyit. Ama Irak ittifak ekmeği İsrail var. Irak bir taybetti bir serdema Saddam'dı. Yani Basiye tekriti, Basiye tekriti. Due serdemedin be misyona gişuna Cemal Abdülnasır bigri derken. Devletek mezini. 500 kilometre kar, 500 kilometre kar. Hama hama vak Türkiye mezini. Bu coğrafya var. Da ali maddi pır zengini da ali nüfus edici zedeyi yani gori devlete Arabay ditir ne vak Mısır'ı ama zedey gor Ürdün gor Suriye gori der editir zedeyi ev imkanı maddi fikra bahsi milli Ali Karya Sovyete derve evana hemu hiştin ki Irak vak hezeki muhalefet el dici li dici Amerika destanin ser petrolü şirketi İngilizce hemu kamulaştırma kirin petrol kirin a Irak'ı ev ev tiştani han Ev duygiyê milli erebî pir li pêş dixistin pir li pêş dixistin ji bo vê jî e, serbest karî bû tehdîd bikira Amerika tehdîd bikira İsraîl tehdîd bikira ev ya pirsgirêk derdixist ji Amerika pirsgirêk derdixist ji bo vê Amerika di jî Iraqê her demê e, bişyarî tevger bu, İsrail di jî Iraqê bişyarî tevger dibû û her demê dixwestin Iraqê tengav her demê dixwestin Iraqê tengav ji bo vê ji bo vê em diqet bikin İsrail û Amerîka bi münasebetek ya jî münasebetekî dîtir her demê dixwestin gitekîliya bi tevgera Kurd li başûrê Kurdistanê berçe ji ber Iraq İsrail tehdit dik yani var bi ergumanê milliyetçi Arab desteka hareketa Filistinê dike û taybetî jî desteka örgütê radikal de hareketa Filistinê dike mesela Irak Red Cebhesi Red Cebhesi yani Cebha Red A Nava Filistiniyat destek dikir. Abu Nidal destek dikir. Abu Nidal hevaleke zamanı kuadı Lübnan'ı manı nas dikin. Abu Nidal e ned ned ned örgüta Filistiniyat'ı bu. Fetih kutbu bu. Binavi işte örgüta Fetih Meclis Sevri yani Arafat kutbu bu. Liser esası eylemi var çava. Ege işte navi terör ele degirin. Bir rengi hatmaskır. Abu Nidal hatta gmir Irak'ı, Irak'ı L'Iraqi mir. Di sala 2002 da ez barim. 2002 ya 2003 bir jinuşke dilmala xwe mirî hat dît. Yani hezên radikal ildici İsrail'i destek dikirin, bi pera destek dikirin, bi silah destek dikirin. Lidici İsrail xwedî propaganda bû. İttifaka beset navbera xwe İsrail de imza nekir bû. Bi vî şeklî rahatsizî çetkir O Irak dama gildici İsrail bi. Ne vak devletek dildici İsrail Çünkü Irak di pere heza maddi hey. Irak İran jî tehdit. Çavi İran tehdit dikir bi virengi. Di İran da Arab hen. Ew Arabana her demet xwest li dijî İranê têxi dewrê. Dîsa hinek ada hene di navbera Irak û İranê de. Ada Tamba Mezin, Tamba Pçûk, Musa, ada Ev adana sürekli Basiya Irak'ı dugotin ev arda arabayı İran istilan serkiri gerek jmer veger gerek carek değil. İran ki İran karakola bingehin a Amerika'da herem edip. Karakol bu. Sistemak bağlı Amerika bu. Buydu. Irak hem ev tehdit dikirin hem İsrail tehdit dikirin hem İran tehdit dikirin. Irak bir fikri koy milliyetçi Arap kraliyete gil kurvez işte. Kuveyt, Katar, Suudi, Ciberçi, ciber radikal bu. Ciber milliyetçi bu. Ciber propaganda cumhuriyet etkir, bahsa sosyalizm etkir. Evana hamu dibun sebebi ge devlete körfez iş rahatsız bin. Bitirsin, kaygevan çebibi. Ciboy ve Amerika her deme xost Irak aguk. Yani da kurtin. Bu vastine. Lavaz behele, zayıf behele, nehoş behele. Her deme ev kirin hedef ji boy ji boy ve mesela kurdî her demê divê çerçevede xwestin bidin xebtan mesela kurdî her demê divê çerçevede xwestin bidin xebtan ve ew kene bir anînê David Kimhi vekîlê Wizareta Derve İsrail o zamanı zamanê xwe ki elemanekî bingehim bu, bû di bîranînê xwe divê dibêje bê navber di ser îranê re ji sala şêst be Partiya Demokratik Kurdistan tekili mehebune. Ev tekili alikariya maddi Uçak dahil. O a eğitimi. O her demi dışarıda maşer dici, dışarıda maşer navvera Kurda o hükümeta merkezi Irak'ede duve serdemeci gelek belge u bilgi hene ge Mossad bu xanek etişer fakat da ali perverdedi da ali ali kariya maddi çek Disser İraner'ı her demi ev be bi e, qedeperi çekirne. Dive derbarede hinek minak hene ji boy ge şekli em tekiliye emperyalizme tevgera kurdî cinas bikin belki bir merv bin alikar ev minakana. Irak dışarı dici kurdadı e, nikari bu demdirej bi dameşandı. Ji boy ve ji ittifak çek. Diyazde adar 1907'yi dinavbera hükümeti Irak'ı û KDP de ittifakê çi. İttifaka yazdı adarê ce. Li gorî wê ittifakê e, çi bû? Li gorî wê ittifakê agirbes dondurê evan çar de pêvajoyekî eki êçê bibe alîkarî ev hevdûr bêkirin bi taybetî jî Kurdistanê derek gitişer de hatine xerakirin bi alîkariya hikûmeta merkeziyê bê ava kirin di vê bütçe avahi ebe ebe meşandın yani ali hükümeta merkezi Kurdistan edin Kurd bu kayı kabre bin ama henek nokta gilser ittifak tune bun ha bun yekje mesela Kerkuk bu Kerkuk dahili ve ittifakı biyajina evver da askiyedma disa hinek heremi muslim eg kurda vak heremi Kurdistan edzani, le arab vak heremi arab edzanin çarsal agrimes bir şekli hat evkirin. Pişti çarsala içivva, pişti çarsala brengeki resmi otonomi ecboy kurda bahatan askırın ve bir şekli Irak evi ve hükümetek yani devletek dedi otonomiye kurda hey ev ittifak sernek. ciberçin Amerika u İran xwestin ve pevajoyê li gorî xwe bidin meşand. Yani eger Irak û Kurd li hev bên û Irak bibi dewletekî Kurd, wî çaxî pirsgirêkê dewam bik. Ji bo ve Amerîka û Îran xwestin vê pêvajoya asteng. Faktorê dîtir da astengkirina pêvajiyê çi bû? Bahs <coughs> bû bahs heta dereca dawî dixwest bi zararê hindik bi zararê kêm ji vê meselê derkev. Yani heta jêbê mafê Kurda tengav bike di çerçeve alanekî teng de bi hinek mafê teng bi vî şeklê dixwest bidime şand. Ji bo vê şûna uyumê Amerika keddevri, Şah İran keddevri bir şekli alaka bir harekete kurdir peş kız. Sana 1975'de ki kongrese Ameriki ev ifade ifade kod. Dibe rastı. <coughs> Yani ev belgen bana niviskin. Dibe rastı me alikari bişoreşa kurda de Irak etkir. Ev alikari amed ve bir şekli desbe bu. Berzani di sala 1972 dua لسر اندام CIA تهران رن آلی کاریج مخ ما ev آگاهی دا نیکسون نیکسون میچه رئیس امریکا بود دو ما ev آگاهی دا نیکسون نیکسون همان گم آلی کاریه به حرکت کردید عراق اوراست ما آلی کاری کر ما آلی کاری به حرکت کردیر کر فقط ev آلی کاریا ما به حرکت کردیره gerek ne bu nebiba sebebi kurd bibin xwedî otonomi, berfire ne jî bibin sebebi kurd bibin xwedî dewletek serba. Alîkarî me kurdar kir çünkü Irak dostê me di herêmê de rahatsiz dikirin. Ji bo gerek me ewtengav bikira gicarek di dostê me herêmê rahatsiz nek. û dema Irak idi, nama dostê me herêmê rahatsiz kirin me jî alîkariya kurdar dara westan. Ev îfada endamê kongres ega alaqab tevgera kurdîçê dikirin Navi baykê di sala 1975 di Kongresa Amerîkî de ev îfade Şahı Şahê İranê e çi dibêjin? Di rêportajek xwe bi rojnamevanekî Arab navî Muhammed Hesenên heykeli, di reportajı xwe di Şahı İranê e vê dibêjin. Divê Iraq ez tengav dikir û gerek mişiqamek lê bixist. Ji bo vê me şoreşa Kurdar kir. Alîkarî ji min esfikirim, ez fikirîm û me alîkarî pêr gazeteci ve çıkarsa fikri ve saateki fikri. Yani hem hevkasa hazır bu gitişteki var Irak'e destek. Udbeje ev alikari geleki jilser bun mal. 300 milyon dolar dibe meharç çıkır. Fakat dibeje Irak astan gavdikirim. dikirim, jiboy ve gerek me şikamek bida. U demak idi nama tengav dike, mine me alikari ser şureşa kurda kutkir, u demak ma kutkir sekinit. Divan belgana di çi nişanit evana tiştek yazılığını, hatını vaşandın. Yani tahmini nini. Ayrıca tiştek mere garı binirkhini zahdın tad. Ev çiddi işandan. Dedi nişandan ki sistema emperyalist, sistema emperyalist di cihan edin, ticari ne bu perspektif perspektifekik mesela Kurd heremet çareser. Haskirna vaniş kurda. Destek avaniş Kurdare, ti carî hudûdekî Kurdan wek şantaj hemberî dewletekê bidin xebtandin derbasnik. We dewage ew dewlet tawîz dayî wan. Teslîm bûyên ji İdi Kurd jî firot. İngilîza jî hakiriye, Fransıza jî hakiriye, Amerika jî hakiriye. Oha jî dikin. Ji bo îvê Kurd wek bi perspektîfê azadiye ticarî Amerika destek nedayî. Li ser esasê xebtandinê her demê nezik bûye U demek Saddam. Demek Saddam. Li gorî ittifaka Cezayirê a sala 1975 bi Îranê imza kir û li gorî wê ittifaqê îdî nema dawa wan cezîre wan adayê Îranê kir nema îdî İran rahatsiz kir nema îdî wek verê rengekî aktif İsraîl rahatsiz kir wî çaxî İran alîkariya xwe ji Kurda qut kir Amerika jî ev ev qutkirina alîkariyê onay kir u bi rengî hereketa Kurdî hat hilweşand. Tabi ev pirsgirêk ev hereketa Kurdî bi girêdayî hen. Evana cuda tê münaqeşe kirin. Fakat di milê wê Iraqê dibişik. Na Iraq e, devletek bi taybetî bi hukmê basyarı e, gelek e, perişan. Ev taybetmendiye iktidarı e geleneksel. Dema gibi fikre milli den giredan çıkasa zararı din civaka minaka Irak. Irak Velateki bir şekli diçemi mezin te derbastı bin. Ne tene diçem gelekçem fakat diçemi mezin de Irak'er derbastı bin. Derdora ku hamud kin ciye ziraat. Hele dema gidgihin neziki kendavi <coughs> alaneki berfire avi derdi hıpeş. Irak velateki var bu iki. Beri şere Irak u İran'ı üretime Irak'ı iş hurma 8 milyon dar bunu. 8 milyon dar bunu. 8 milyon darı xurma dışarı Irak ve İran de ev darana hemû hatin rakirin an haj alî üretima xurma de enceh Irak garı terakoy xwe hundir ciber çi ciber ormanê kurma, esas di mentika İran İranê de ne ew mentika pirek cara dest guhertin İran kete Irak kete İran kete Irak kete ji gerekçeşer, gerekçe şer kurma ormanê xurma Irak Vana تكيول üretme ve petrolü her roje 3 milyon varil. 3 milyon varil. Bivan taybetmen diye xwe esas gari bu astejiyane zanistiye gellek gellek li peş Fakat ge geleneksel iktidar mesela ana Saddam Saddam çiwi hey, li Besra kasra Saddam hey, li Bagdad kasra Saddam hey, li Babil kasra Saddam hey, li her dere kasra Saddam icar her kasrek yuvak müzey naha Amerika henek jekirne otel henek kirne nizam çi fakat kasr çekirne henek jwan ne çuye roke jirvu rana say ama çi beramberi saray asur babil kasr saddam seri gara kasr dayı çekirne li babil li kelek avan ev e, e, ki xirbe babil e asar diroki 5000 sal berin hanı 4000 sal berin hanı kasreki Saddam'ı. Şey. Li Musul kasra Saddam, li Baghdad kasra Saddam. Dîsa ji boyî daxwaziyê xwe millî pêk bîne Iraq hemû biçûya dewletê, avakirina ordiyê, avakirina istixbaratê û biçekkirinê xerç kir. Iraq idî çek net kirin, Iraq çek çêd kirin. Iraq ne çek dikirin, fabrikê çek at kirin. Mesela gelek füzel cem kaç ettir. Gelek silah cem kaç ettir. Kalaşinkov cem kaç ettir. Bombal cem kaç ettir. Damaçel cem kaç ettir. Füze E-105 E yani erde davejin erde e rusit kri ama tadilat yani tadilat ser çetkirin junuhde dizayn dikir brenge garip mesafeteki daha mestir. Milyonu nivek ordu çekir. Hazara subay derhistin. Hezek istihbarat mezin çekir. Silahlanmak mezin çekir. Ji çi? Ji bo parastina Irakê na, ji bo parastina rejîmê bû. Yani gelenekê iktidarê kevin êberî hezarê sala di şexsê xwe de derxist pêş wek çawa qiralekî Babil xwe nerî, wek çawa qiralekî Asur xwe o, û bi fikrê netewî ê yek alî yani milliyetçîtiya Arap, icar bi vahim zarar da zarar da civak. Lehemberi hamu grubu etniki ene Arab bir şekli siyaseteki asimilasyonu. Asur, Türkman, bu taybeti Kürt beceri, bu katli ama. Disa hemberi Şia, e, hene grubu etniki ditir habun ege Türkiye man mesela. Vak cara bereme got ya sabi mesela zamanı kod si hazar bun hakemtir man mesela şeş hazar namanı biz zamanı, xwe bi erf adetê xwe bi dînê xwe ji wan pê kes nam ew yani nami. bi vî şeklî bi îdeolojiya behs a irqçî şoven û bi hêza maddî a gilservî silah istihbarat ava adeta Irak civaka Irakê en talihsizya xwe mezin en çaxa xwe xirab divê serdemê civakekî wer e, bêdeng kopya bê irade yoz, devji hüner, devji edebiyat, devji lekolin, legarine berdayı tamamen de hizmeta rejimedir. De hadi çekir. Halbuki Bağdat ne ha bu? Bağdat merkezdeki kültüre bu. Merkezdeki ronakviri bu. Basiye an hamu tasfiye. Basiye Irak'ı. Ve ebeya brenge koy heri faşist. Bu taybeti pek anina silahı kimavi. Kırk giren. Toplu mezar. E, yani de işkence, kuştini, katliamadı. Minake gvakvan hina çene bune E, hatın meşandın. Mesela de derbare kurda de gelek e, hene ama mesela ha Halepçe, Halepçe em dibêjin de Halepçe de rast katliamı, silahı kimyavi hatiye xebtandin tiştekî pir xerab bûye. De Halepçe de hejmara kuştiye kurda ez bawerim 5000 û hejmarek ji wan bêtir birîndar e. o bajarek خراب fakat beri Halepçe beri Halepçe u pişti Halepçe ev pevajoya enfale hey di pevajoya enfale de برنگێکی رسمی ینی هەژماری رسمی 180 هزار کورد وەندان 180 هزار yani nüfusa welatekî de esas kî navana bi giranî kesê ciwan jin mêr ve enfal ji gelenekê Kur'anê êgî çawa mesela musulman dema dijî kafira ew dikin xezu dikin şer dikin ji wê gotinêtê yani Kurd wek çawa kafirin û îcar derdora xwe çetê Kurdan yani çete e, hain ve kontra û Erebê milliyetçî faşist û li Kurdistanê de wer ew seferberîk îlan kirin her derê ciwan girtin kom kirin Tabi hatını kuştun ama çava hatını kuştun belir. Bisahi hatını kuştun. Deneme servan hatını girin. Organevan hatını girdin. Tüpiş rahatını kuştun. U gelek tişten gelek minaken taybeti jin hatını frotun. Hatını frotun Mısır'ı. Hatını frotun Suudiye. Hatını frotun Kuvvet'i. U demat şere Kuvvet'e de mesele henek hene misalen bejin kırine. أما وك فاحشة ندان خبطاندر بوار زوجين مثلا زوج demek ki Müslümanın ya belki evci tek tuk dise hep var derket. Dema çare kuvvet edi e, nas kirin hep du. Ve geryan mesela yani hatubun firotun ama evcilamana vak çava nesnaki cinsel yaji mesela brengi fahişe ne dan hep dandın. Bu an zevcini mesela henek minaki var derket. <coughs> kes bahsnak mesela iro kes aknak kes le ne yaparız çıma mesela ana yek nasbı kişi yani malbat ek nasbı kişi zaten zaman der bas bu haşte haşte kuda sala iro kuda nasbı kişi dibin ev ki yani civaki yani hükme civaki de ne kar lev derken, der ki der nak halbuki lev korinek çebe nahaji insan kar takip ki ev junanar kudene le Mısır'ı لولات کرفزه چواهاتن خبتاندن چواهاتن فروتن چواهاتن kırın, یک garip dubke fakat gelek kes dicbaga kurdi de jiboy ve ne hazır vak arek et bin vak aybek edin bin jiboy ve duva mesela nakir zilam çi bu jwan de toplu mezarat hatını ev kırın hatını kuştun hatını tasfiye kirin tabi eveya ev devlet nete ev kırkirin yani netice disa derek lazım ji bo homojen bikin û gulama dikin mesela li Bexdê li Xanaqîn li gelek derê dîtir Kurd hene hani. Kurdê Kurdê Şiîn feylîn û Kurdê Şiîn ama ji ber Şiîn di alî mezhebî de muhtemel bandora İranê ser wan hene hani. Kurd di welatê Arab di di mentiqê nêzîkî Ereba de jî bicî dibin pir jî zengînin ji bo vê wek çawa di zamanê xwe di Tirka bi serê Ermeniya anî ji bo beramberi kurdefeili ġa. Kurdefeili przej. Il-ginġi jetenek ek juanit kombuna ferad hej, komkirna ferad hey għagġib. Tüm düsürgüne de bunu, tüm des hati sermalevan, yani des danin sermalevan, ama rağmi veji her demek garip bunu kazancık. Avana tehcir kır. Yani çava. Nive şeve gırtın sermalevan gotun u ne vatandaşı Irak'ın dek. Biçin İran. Des danin sermalevan. Male kada xo ava kırna. Khani, pere, عربه همو امکانه کرکوک جه پتروله جبوی وی گره کرکوک بهاتا کرن بهاتا asimle کرن جبوی ki her deme kalıcı Irak erbimini bi male Irak'ı e idi İki de bir ne bir pırs Grek nava kurdu Arabadı Ciboy ve tarif kirina Kerkuk'e hıstın günde tarif kırın, tarif kırın. çi yani Araplaştırma yani şuna Kurdu Arap abici و مسئول سیاست تعریبه مسئول سیاست تعریبه یعنی عرب کرنه دکرکوکت کی بو علی حسن مجید یعنی اگه emri bombardımana Halepçe kimyasal Ali Hasan Mecid karargah Kerkük'e çekir bu hesap çekir. Dondure demek yedi seresadi sih yukurda rakın şuna van araba. Ve dondure demek kurttu zore bi hazara malbatı kurt. Ji Kerkük'e dini ve şevadı. Tena bicama neştim buhçi gekeji var bıkın. Buhçi gekeji tişte tehene var bıkın. Bir rengi şkerku gider hıst. Uşun avan Arap bici kirin, eftere ne kirin ayrıca Arap anin u her malbatak Arap deh hazar dinar dane jiboy jiboy xod di kerkuket khani aba bıkın. Mesela nek mahal hani mahal Arabanı tun ne bun yani duve serdemedim finanse kirin jiboy gi demografiya bajir. Bu guherin taybetmendiye kurdayetiş ortaya rakın gıbrengeki kalıcı li ser esası asimilasyoneki bir şekli fiziki kırkırneki fiziki kerguk her demi bir çavkani koy petrole cumhuriyetçi ya Arap rübünü tabi avana birin adhel birin adhelin yani çin sadmen avana ev travma dibeşin avana adhelin ciboy ve gelek tiştenim yani milliyetçi ti tiştin var peydat ki ki جارك دي قال نما قارب الهبد جارك دي ويوم نما قارب تشيب زمين ويج اورترادك لدي ساجي جبرجم mesele hebdu kabul kirine ortak kültürel değer ev tiştana jiber de diroket ve şirtinin jiboy veji demage hinek imkan olanak peyda dibin mereled nare ge aslında de gelad pırs gerektun yani gel zukarın hebdu fan bikin zukarın hebdu bibinin zukarın behevri bijin ud Irak'e jirav şekil var. Menekarı druja irot piştehevka sakatliam jî peyda bike fakat milliyetçiti hina jî dixwaze rol bilîze hina jî dixwaze ew projak Saddam dest pêgirî ve care rengekî dîtir rengekî dîtir e, bidin devam kirin. Irak bir şekli mene bikir dest ez bejim e baş bin. Hemê navbereke bidenê pişiremî